It's joke time! Isang araw, magpapagasolina ng motor si Batman. Sir, ano yung kakarga dito? Ano? Kakargahan mo ang motor ka? Bakit mo kakargahan ang motor ko? Hindi naman to kargahan. Iniingatan ko pa ito. Bago kakargahan mo lang, iniram ko pa ito sa tsuig Ay kung magasgasan ito, di magbabait pa ka. Kung ito'y truck, pwedeng kargahan. Hmm, gagawin pang kargahan ang motor ko. <laughs> It's joke time! Inay, muntikan na akong maging top 1 sa klase. Ikaw talaga anak, ba't mo naman nasabi yun? In-announce po kanina yung top 1 sa klase. Ang itinuro ni mom yung katabi ka. Muntik na huwa ka. It's joke time! Isang araw, si Batman nakamotor papuntang subdivision. Ay di mo, Toy. Pareho. Ah, ikaw pala si Batman. Nako, hindi ka pwedeng pumasok dito. Nakaban ka. Paano mangyayari nga ko'y nakaban? Ay nakamotor ka. Saka nakakita ng ban na dadalo ang gulaw. It's joke time! <laughs> Pare Batman, mabigat ang tiyang ko eh. Nakakasira pala ng tanghalian yung espagete. Gawa kanina, napasobra ang kain ko ng espagete. Ay malapit na pala ang tanghalian. Nasira tuloy ang tanghalian ko. Ano? Nasira ang tanghalian mo? Ba hindi mo inirep? Dapat inirep mo nang hindi nasira. It's joke time! Isang hapon, si Batman at si Abong sa Video Okay Bar. Batman, hanapin mo nga yung kantang uang at kakantahin ka. Oh. Wala namang kantang uang. Ano gayong uang? Artist o title? Basta, uang. Hanapin mo, maganda yun eh. Wala naman sa sungbok ay. Eh. Nakailang buklat na ako. Meron. Kakakantala nung isa kanina eh. Ala, himigan mo at baka alam ko yan. Ganito yun. Uang. Uang. Oh ang galing, ang galing kong sumayaw Ang galing kong gumalaw Ikaw na abong ka Pag ikay napakain ko ng uang It's joke time! Sa bulwagan, bilang witness si Batman, nasaan ka nung nangyari ang krimen? Nasa maisan ho. Pwede mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang ginagawa mo doon? Hindi ko nakakaya, Aturnay. Nadumi ho. Sa palagay mo, ilang hakbang ang layo mo sa pinangyarihan? Kamalayang ka. Oh. Saan ka kayo nakakita ng nadumi ng pahakbang-hakbang? It's joke time! Tatay, masama na naman ang lasa ko eh. Mataas ka ang lagnat mo eh. <laughs> Mabuti pa ipatingnan na kita sa doktor. Tatay, nakakatamad naman ay. Eh paano ko gagaling niyan? Titingnan lang pala ay. Sige ha, ipadala niyo na lang ang litrato ko. At nang hindi na ako mapagaw, ay titingnan lang pala ay. <laughs> It's joke time! Dok, bakit tinanggahan niyo yung pasyente? Alain, yung bakla. Oo daw. Baka sabihin nila may mili tayo ng pasyente, ba bading siya. Eh ano naman laraspahin ko sa kanya? Kung tatanggapin ka. <laughs> It's joke time! Paring andaw eh. No, isipa ko magpagupit kanina. Malago na eh. Parang buntot ng kabayaw. Nakakita ngayon ako ng pizza parlor. Di ako pumasok. Parlor eh. Akala ko ito'y parlor na kay Tita Wam. Bay, nung ako'y pumasok, eh. wala akong nakita nagugupay. Puro pagkain nakita ko eh. Ni walang nagsasampa oh. Nagre-relax. Lahat naman na nakita ko nakain eh. Sa lahat ng nakita kong parlor, yan lang ang nakita kong walang nagugupay. Picha-picha parlor, wala naman nagugupay. <laughs> It's joke time! Isang araw, si Batman sa tapat ng Macdo, P. Burgos, nasita ng TDRO. Brad, alam nyo gang bawal tumigil dito? Patingin nga ng lisensya mo? Aba, pasalamat pa nga ako. At tumigil ako dito. Ay, sa bulbok pa ako nagprino ay. It's joke time! Mama, pwede ka magtanong, saan ka dito nagpupugad ng mga masasamang loob? Ano? nagpupugad. Sa tagal ko na dito sa bundok, ay dito na ako nagkalipak, ay wala pa akong nakikitang pugad ng masasamang loob. Ang nakikita ko lang pugad ay pugad ng pulangga, pugad ng maya, pugad ng pipet, pugad ng agila, pugad ng lawain, pugad ng uwak. Yan! Yan ang malimit kung makita pugad. Pero sinasabing pugad ng masasamang loob, hindi pa ako nakakakita niyan. Ano gahong ginamit na pugad? Ito yung talahay o ito yung dayamay? <laughs> It's joke time! Parin Batman, balita mo ngayon nakarating sa buwan. Sumikat ay, siya, sisikat din tayo. Tayo kaya sa araw. Ikaw pala ingot! Kita mo mainit sa araw! <laughs> Kita mo mainit sa araw! Aba, oo nga now. Ganto na lang abaw. Sa gabi kaya tayo pumunta. Para di mainite. <laughs> <laughs> It's joke time! Mamang driver, hindi pagaho tayo ah, Lash. Kanina pa ho kayo nakapila dito ay. Maya maya utoy, wala pala ang laman. Ano hong tingin nyo sa akin? Sabaw! <laughs> It's joke time! Parang yan dahil. Vaiga nga pag may nagpapasalamat, ay ganito ang sinasabay. Sampu ng aking pamilya ay nagpapasalamat. Ay kita ko naman hindi sampu ang pamilya eh. Lilima lang naman sila magpapamilya. Oh, may sasabihin sampo! It's joke time! Parang Batman, sinong idol mo? Si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, spell Schwarzenegger. <laughs> spell nga Watson. <laughs> spell mo nga Schwarzenegger. Si Abong talaga, hindi na mabira. Si Jitle, yun talagang idol ka. It's joke time! <laughs> Okay class, our lesson for today is science. What is science? Ako ma'am! Ako ma'am! Okay Batman, what is science? Science is our lesson for today. <laughs> It's joke time! Batman, kung gusto mo na makaupo, madali na ang tanong ko para sa'yo. Spell book! B-O-B-O, ma'am. Wrong Batman. Remain standing. Okay, ma'am. Correct Batman. Very good. Please be seated. Ala, bakit kaya ako na very good? Tama pala ako. Sa bagay, ngalay na rin ako. It's joke time! Sir, may bante pag ho kayong trabaho. Mag-a-apply ho sana ako. Oo, oh, sir, meron. Sandali hulaang at maraming pila. Standby muna ako kay dyan sa labas. Ano? Pa-standbyin mo ko dito sa labas? Kaya ako'y nag-a-apply dahil wala akong trabaho. Bago ko'y pa-standby na, lagi na ako napapagalitan ng inay dahil standby daw ako bago pa-standby muli ako. <laughs> It's joke time! Parang Batman, nakasusuko ako eh. Kaya nga lang, hindi ako mapasok ah. Madali lang yan, abang. Sundutin mo ng hintuturuin, tonsels. Ganto ga? Uh, uh, uh, uh. Hindi naman ay. Ah, sundutin mo yung puwit mo. Hindi pa din ako mapasok ay. Ngayon, saka mo uli isundot sa bibig mo. Pag hindi ka pa niya napasok ah, aywan ko na. <laughs>